pomoću već je bilo govora o tome kako su ehli kitabije pretjerivale u svojoj vjeri i kako je to i nama zabranjeno i u čemu se to pretjerivanje sve ogleda. To pretjerivanje načelno je u stvari zastranjivanje u vjeri i ono biva na jedan ili na drugi način, na dvije suprotnosti. To jeste, jedni zastranjuju time što ne dotjeruju, što ne upotpunjuju svoju vjeru, što popuštaju u svojoj vjeri, što ostavljaju propise i ne mari u pogledu njih, a drugi opet zastranjuju time što prelaze granice dozvoljenog i dodaju na ono što je propisano, dodaju ono što nije propisano. I to je prelazak granica koji nije ispravan i nije dozvoljen. U tome kontekstu spomenuti su i ajeti, ajet iz sure El Maide i ajet iz sure En Nisa. Allah te barke u sure En Nisa kaže Ja ehli kitabi la taglu fi dinikum. O ehli kitabi je nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Nemojte zastranjivati u bilo koju stranu ići popuštanja ili pretjerivanja. Wala taqulu ala Allahi illa al haq wa Allahu ne govorite ništa drugo osim samo istinu. Jer govor u vjeri bez znanja i drugačije nego što je propisano i objavljeno, to je direktan govor o Allahu te bareke ve taala. Kad kažeš tako je u islamu, tako je u vjeri, kao da si rekao to je Allah propisao, to je Allah rekao, jer niko drugi ne može propisati reći o vjeri osim Allah te bareke ve taala. Allahu poslanik Ali i sada selam i Allah i poslanice što su ljudima dostavljali, to je samo Allahov te bareke ve taala izbor. To je njegova odluka, on ništa od sebe nisu govorili u vjeri. In huwa illa wahyun yuha, to je sve objava koja se objavljuje. Kaže Allah te barke wa ta'ala u me ajtu, innama il mesihu Isa ibn Marijama Rasulullah. Zaista je Isa sin Marijami, tu je odgovor kome? Kršćanima, koji kažu da je sin Božije neuzubila. Innam al-Mesih'u Isa ibn Marijama Rasulullah. Kad kaže Rasul Allah poslanik, to je odgovor kome? Židovima, koji kažu da je dijete nemoral. On je Allah poslanik. I ne može mu se to desiti. I ne može to biti. Odgovor jednima i drugima. A pouka isto nama, ispomenuli smo Kur'an ajde sure hud gdje se zabranjuje, وَلَا تَطْغَوُ Nemojte zapravo iz sure Taha wala tatghaw nemojte prelaziti granicu ni s jedne ni sa druge strane ni u popuštanju niti u pretjerivanju Hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem upućuje nas da su narodi prije prije nas uništeni bili upravo zbog njihovog pretjerivanja u vjeri i u svome vjerovanju iyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum el ghuluw čuvajte se pretjerivanja jer je samo pretjerivanje uništilo one koji su bili prije vas spomenuto isto tako da je od vidova pretjerivanje prelazak granice u hvaljenju nekoga ili u kuđenju nekoga. I ljudi često idu u jednu ili drugu krajnost, najmanje onih koji se drže sredine, to jeste pravoga puta Kur'ana i sunneta. Mnoge su koristi od srednjeg puta, to jeste e, pozitivni rezultati, to je u stvari garancija uspjeha i na Dunjalku i na Ahiretu. Upravo srednji put. Put popuštanja i u stvari put ostavljanja vjere postepeno, malo pomalo, a put pretjerivanja je isto tako vidi način odvraćanja od Allahove te bareke vete ala vjeri. Od štetnosti može se spomenuti koji je sa sobom nosi zastranjivanje u vjeri jeste da neki koji zastranjuju ili pretjeruju u jednom ili drugome obliku onoga u, ko, u pogledu koga pretjeruju vidjet ćemo da jedne uzdižu iznad njihovog stepena a druge spuštaju ispod njihovog stepena pa one koje uzdižu iznad njihovog stepena, to se često dešava i to je bio prvi uzrok širka među ljudima. A to je u dobrim Allahovim robovima, u pobožnjacima. Ljudi često sa takvima znaju pretjerati. I ako dotični ne zna mjeru Allahovoj vjeri, sigurno da će mu to biti velika i teška fitna kada vidi ljude da netremice gledaju u njega, da kad pogriješi nikoga ne ispravlja, da ga uzdižu, da prašinu ispred njega čiste i tako dalje. Ako kod sebe nema takvaluka, bogobojaznost i ne zna svoju granicu, u tome slučaju sigurno da mu je to velika i teška fitna, dakle dižu ga iznad stepena koji mu pripada A s druge strane opet naće opretjerivanje da onoga koga ne mogu proklinju ga ili bez opravdanog razloga i dokaza jasno Kur'ana i sunneta sumnjivim stvarima i, i složenim kojima treba sud mnogih islamskih učenjaka i velikih islamskih učenjaka da se jednostavno olako do takvih drži proklinju se, odbacuju se, E, proglašavaju se nevjernicima, otpadnicima od vjere i tako dalje i tako dalje. Dakle, ni jedna ni druga krajnost nije nije ispravna. Dakle, u jednom slučaju se hvale ljudi preko mjere, a drugoj, u drugom slučaju se kude preko mjere. Često u pogledu onih koji se hvale preko mjere, vidjet ćemo da se takvima vremenom preko slijepoga slijedjenja i neprikosnovene pokornosti, pa nakon njihove smrti i uzdizanja i veličanja, uzdižu na stepen uzubila božanstva mimo Allah te bareke veteana. I to je zaista prvi šir bio koji se desio među ljudima, dakle 10 stoljeća nakon Adem selam neposredno pred dolazak Nuha selam prvog poslanika, prvi vjerovjesnik je bio Adem selam Isto tako u pogledu onih kod kojih se pretjeruje u hvaljenju, naći ćemo da je to vid u stvari odvraćanja od ibadeta Allahu Tebare Kevatara. Jer ako nekoga drugog spominješ u nekoj mjeri preko propisanog, preko uobičajenog i normalnog, ako ga voliš preko uobičajenog i normalnog, ako ga veličaš i tako dalje, to neminovno povlači za sobom odvraćanje, odveličanje onoga koji, koji je stvorio ljude, to je Allah tabareke veteala. I s druge strane, kao što smo spomenuli, da može biti velika fitna onome koji se uzdiže mimo njegove vjere, među, mimo njegovog stepena među ljudima, isto tako ćemo vidjeti da s druge strane onaj prema kome se neprijateljstvo pokaže ispušta se ispod stepena koji mu pripada, da će to među ljudima mnoga neprijateljstva zametnuti ovaj mnoge nerede i tako dalje. I mi ćemo vidjeti do čega je sve došlo, recimo, slijepo slijedjenje u mezhebima i u jednoj i u drugoj krajnosti. Jedni su se bili protiv sedbenika drugog mezheba, a drugi su opet branili taj mezheb krvlju i životima i tako da je da imamo u nekim džamijama četiri mihraba, za četiri mezheba svaki imam dođe i klanja i klanja za svojim sjedbenicima. Dakle, pretjerivanje, jedan vulu. I na to upozori Allah poslanik, ali sad sam, i bit ćemo, inša Allah, sa Allahom te barek vatala, pomoći, o tome će biti govora, posebno, a to je, i kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, la tatruni kema atratin nasara Isa ibn Marijem. Nemojte pretjerivati sa mnom kao što su pretjerali kršćani u pogledu sina Merjeminog. Innama ene abdun, ja sam Allahov rob, fe kulu abdullahi wa rasulu, pa recite Allahov rob i njegov poslanik. Dakle, na stepenu koji dolikuje Resulu sallallahu alaihi ve sellem, to što je Allahov rob nije nikakva sramota, to je počas biti u bodijetu Allahu tebareke ve taala u robovanju i ibadetu, a poslanstvo Allah tebareke ve taala daje onome koji je za toga. Kad kaže Allah tebareke ve taala la taglu fi dinikum, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Din u me značenju jeste rad, jeste vjera u svim segmentima koje obuhvata u što ulaze i ibadeti. Zar se može u ibadetima pretjerati? Postavlja se pitanje. I ako, kako? Odgovor na to je da se može u ibadetima pretjerati i to da čovjek sebe iscrpi, da dođe do nemoći u ibadetu. Jednostavno, padne s nogu u ibadetu i poznato je da je Zeyneba, majka vjernika i bade činila u džami Allahog poslanika, ali sad se nam, pa bi konopac zakačila na koji bi se oslanjala kada se umori, pa kada je to vidio Allahog poslanika, ali sad se nam, rekao je sajma da to skinu. Dakle, Allah to ne traži, tu žrtvu i taj napor u ibadetima. Dakle, time nas je naučio da čovjek i badeti koliko je u Allah te bareke ve teala svakako nakon farzova u filama, a koliko nije onda ne treba da pretjeruje u toj oblasti i hadisi u pogledu ovoga su navedeni od Aisha radijallahu anha kako bilježi imam El Buhari imam i muslim svojim rivajetima koji su primjeri pretjerivanja u ibadetima kao na primjer da čovjek pored spomenutog doda nešto na ibadet što nije propisan dakle u onaj ibadet koji je propisan da se uvede nešto što nije odobreno ovom vjerom to se zove novotarijom u vjeri između ostalog da čovjek baca velike kamenice na džemretima propisano je da budu hav, e, kamenčići manji koji se mogu baciti dakle, prstima ili da dođe sa zikrovima nakon propisanih namaza kao što vidimo da je često slučaj među ljudima misleći da je to propisano i da je to ispravno dakle pretjerivanje u vjeri obuhvata svaki vid pretjerivanja i prelaska granice u onome što je propisano. Lao poslanik sallallahu alaihi ve sellem rečeno mu je i naređeno da obznani ljudima da se odriče jedne i druge krajnosti. U 86. ajetu sure Sad kaže Allah te bareke ve taala kul ma es'alukum alayhi min ajr reci Allahu poslanice obznani ljudima ja od vas ne tražim nikakve nagrade za ovo što radi dakle ovaj je posao dostavljanja Allahove vjere nije radi dunjaluka a kod onih kod kojih je davet, pozivanje Allahovu vjeru radi dunjaluka, radi interesa materijalnog, vidjet ćemo i da popuštaju u vjeri. Dakle, kad ostvari svoj cilj, ne mora više ni u džamiju ići i ostalo. To jedno. I drugo, وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ I ja nisam od onih koji pretjeruju. Dakle, to je druga krajnost. Tekelluf znači od onih koji dolaze sa propisima koji nisu objavljeni, koji ljude opterećuju onim čime oni nisu zaduženi i tako da je sve to tekelov, dakle prelazak granice i propisano. Kada Allah poslanik ali sad sam kaže inama ehleke uništilo je prije vas narode pretjerivanje. Šta je to uništilo te narode? može značiti uništilo je njihovu vjeru, a kad vjera strada i sve ostalo, dakle, ili uništilo je i njihova tijela, to jeste stradali su, uništeni su bili raznim kaznama, neminovnost, dakle, koja je krajnji rezultat nepokornosti. I zato ćemo vidjeti da Allah poslanik ali za selam ističe upravo tu umjerenost. Između ostalog, ona se spominje i kod iftara. Ovaj ummet neprestano će biti na dobru dok se bude iftario u vrijeme. Šta je to povezano sa ummetom i opstankom ummeta? To jeste dok se dr bude držao propisa, dok ne bude pretjerivao, doći im kad dođu oni koji će reći, e sad je iftar, ali ja ću još pola sata ili sat ostat, da bi još više se vaba dobio, to je već pretjerivanje. Dakle, neprestano je moj umet u dobru dok ne bude prelazio granicu propisano, radilo se o ibadetima ili o etikadu, ubjeđenju ili o bilo kojim pitanjima vezanim za vjeru, pa čak i u adetima pretjerivanje onoga što, što će na kraju štetiti čovjeku. Ovdje treba odgovoriti na jedno pitanje, a to je u hadisu se ovdje spominje i kaže uništilo je one prije vas in nema samo je uništilo dakle nije ništa drugo uništilo narode prije vas osim pretjerivanje u vjeru šta ćemo reći sa drugim hadisima u kojima se spominju drugi uzroci uništenja naroda kao što je hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kojeg bilježi i Buharija i Muslim a gdje se kaže innama ehleke men kane qablekum. Samo je uništilo one koji su bili prije vas, ennehum iza saraka fihimu šarifu tarakuhu. Kada bi neko plemenit, neko iz poznate porodice ukrao, ostavili bi ga وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد a kada bi neko slab, nema podrške porodice i tako dalje, nije iz neke poznate porodice, kada bi takav ukrao, oni bi nad njim izvršili šarijatsku propisanu kaznu. Dakle, to je samo uništilo prošle narode. Kako shvatiti ova dva hadisa? U tome smislu što svaki hadis govori o određenoj tematici. Dakle, u prvom slučaju, kada se govori o pretjerivanju, pretjerivanje je uništilo prošle narode i ništa drugo ih nije uništilo kada su pretjerivali u ibadetima, u području vjere Teabuda, ibadeta Allahu Tebarek i Teabuda. U drugom slučaju nije ništa uništilo prošle narode osim kada se u vlasti, u sprovođenju propisa, nered uvukao. Pa se onda biralo, nad jednijima ćemo izvršiti, a nad drugima nećemo. Dakle, rezultat je isti s tim što u jednom slučaju kada se nered uvukao u vjeru, kroz to pretjerivanje, u tom slučaju su bili uništeni i kada se i kada se uvukao u vlast, u vladajuće strukture, dakle, što bi se reklo, korupcija, kada se pojavila, onda je to nagovještaj da će biti, da će biti uništen. Dakle, svako u svome području. Kada Allah poslanik, ali sad sam kaže, i jakum al-guluba, pazite se, dobro čuvajte se pretjerivanja. To nam ukazuje na dvoje. Prvo, što nas upozorava, ali i salatu wasalam, na to da je opasno pretjerivanje, zastranjivanje u vjeri, a to samo za sobom povlači ne samo zabranu, nego šta? Nego još više nego zabranu. Kad kažemo nemoj to raditi, to je zabrana. Ali čuvaj se toga, znači, to je pored zabrane još nešto veće. Pazi ga se zbog velike opasnosti i drugo, što nam to ukazuje da je uzrok stradanja naroda mnogih bilo upravo pretjerivanje u vjeri, pa zato se i mi toga moramo kloniti kako ne bismo i mi stradali, što nam ukazuje na tahrim, dakle, zabranu pretjerivanja u vjeri. Ljudi su u vjeri, zapravo u ibadetima, podijeljeni kao što je to običaj među ljudima, na dvije strane i sredinu. Jedna je strana olako održanje do vjere, popuštanja u vjeri, druga je strana pretjerivanja i ono što je ispravno jeste, dakle, srednji put, ne kako neki misle umjerenost u vjeri da znači prilagodi se narodu mali mujo kod kod i ostali svijet. Ni u kome slučaju. Jer vjera ne prati ni malog ni velikog muju, nego prati delile Kur'ana i, i sunneta. Kako su to objasnile generacije ovoga umeta počeši od ashaba tabina, tabi, tabina i do današnjih dana kako su to veliki islamski učenjaci objašnjavali. Na čovjeku je dužnost i obaveza da ne ide ni u jednu krajnost, nego da se drži sredine, to jeste da ne bude nemaran u pogledu Allahovih propisa i pridržavanja istih, i s druge strane da ne pretjeruje u propisanom i ne dodaje na ono što je objavljeno nešto što nije i da ne donosi od sebe uvjeriti ono što ne stoji. Spomenuto je da ima više vidova i vrsta pretjerivanja i zastranjivanja. Mi ćemo ovdje samo kao primjere spomenuti neke u raznim vidovima i oblastima. Između ostalog, pretjerivanje može biti u akidi, u vjerovanju i ubjeđenju. Pretjerivanje može biti u ibadetu. Pretjerivanje može biti u odnosima među ljudima i pretjerivanje može biti u adetima isto tako. Što se tiče akide, ubjeđenja i vjerovanja, primjera za to je mnogo i na osnovu upravo tog i takvog zastranjivanja u vjeri ili nedotjerivanja ili pretjerivanja naći ćemo da se pojavile mnoge frakcije, sekte, grupacije u istoriji islama. I dobro je da se to poznaje kako čovjek ne bi u to upao kako bi se držao zlatne sredine, dakle onoga što je ispravno što je utemeljeno u ovoj vjeri. Od primjera zastranjivanja u vjeri jeste ono na čemu su bili ehlul kelam u pogledu Allahovi tebareke ve ta'ala svoj stav ko su ehlul kelam to su oni koji su nazvani tim imenom zato što je glavno pitanje njihove rasprave bio Allahov govor zadubljivali su se ulazili u detalje, u tančine, raspitivali se o stvarima do kojih njihov razum ne može doći i koje ne može shvatiti i koje ne može objasniti o Allahu te bareke taala i njegovim svojstvima pitajući o kakvoći toga kako je kod Allaha te bareke taala pitajući o biti i suštini i pojedinostima Allahovi te bareke ve taala svojstava i pošto je glavna rasara bila o Allahovom govoru zato su i nazvani ehlul kelam oni koji rasprave vode o govoru pa je to uzelo šire jedno značenje a to je opšti vid polemike u vjeri i vjerskim pitanjima u akaidu dakle neki nazivaju znanje o tevhidu drugim i pogrešnim imenom i kažu ilmul kelam, govor o kelamu, dakle rasprave, akidetski, ali jer nema u ovim stvarima nema rasprava, ovo je kristalno, jasno i čisto. Ovi su uzeli da ulaze u pojedinosti. Dakle, da se bave stvarima koje ne doseže njihov um. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar Allaha ne dosežu oči, a on doseže sve oči. Gdje god pogledaš, Allah te vidi i prati i zna čak i one tajne, skrivene, griješne poglede i tako dalje. I kaže, wala يُحِيطُونَ bihi ilma I ne mogu ga obuhvatiti svojim znanjem. Dakle, ovi su u tome pogledu pogriješili umjesto da se zadovoljili onim što je u Kur'anu spomenuto s onim što je Resulullah sallallahu s.a.v. objasnio s onim na čemu su bili ashabi prve generacije ovoga ummeta tabi, tabini, tabi, tabini oni su počeli raspravljati o detaljima i tu su zastranili u svojoj vjeri dakle pretjerali u svojoj vjeri umjesto da se zadovoljili sredinom Allah uzvišeni kaže, lej se ke misli se nije ništa kao on. To jeste ništa Allahu nije slično, ali da ta negacija ne bi ljude dovela do nijekanja Allahovi svojstava, Allah uzvišeni od svoje mudrosti nam spominje svoja svojstva i kaže وَهُوَ سَمِيُ الْبَصِيرُ a on je taj koji sve čuje i koji sve i koji se vidi. Dakle, nijekanje sličnosti Allahovi svojstava sa, sa svojstvima njegovih stvorenja, a potvrda Allahovi svojstava. Kakva su ona? Kad vas ko pita kakva su Allahova svojstva, isto kao da vas je pitao kakav je Allah, jer govor o Allahovim svojstvima je govor o Allahu. Dakle, mi znamo Allahu te bareke wa ta'ala, samo onoliko koliko nam je rečeno i to smo dužni da vjerujemo i da to prihvatimo, a kakvoću toga mi ne znamo i raspitivati se o tome ne smijemo, to je novotarija i Allah svojim znanjem ne možemo obuhvatiti. Dakle, ljudi su se u tome podijelili i otišli i u jednu i u drugu krajnost, i su ostali oni koji su se držali jasnih i čistih dokaza. Dakle, ovi su uzeli raspravljati o detajima Allahovih svojstava, dok na taj način nisu stradali. Jedni su otišli u jednu drugi u drugu krajnost. Jedni su otišli u tu krajnost da su Allaha i njegova svojstva poredili sa svojstvima njegovih stvorenja. A drugi opet su otišli u drugu krajnost, pa su zanijekali Allahova svojstva. Ulazeći u tu dobinu. Jer kažu, ako Allah govori, a ja govorim, znači Allah je ko i ja, ja ću zanijekati Allahov govor. Ne uzavljaju. I tako dalje. Dakle, to je jasan put zablude i zastranjenja Allahove tebareke vete'ala vjeri tako da su jedni pretjerali u potvrdi Allahovi svojstava, pa su ih uporedili sa svojstvima njegovih stvorenja, a opet drugi, bojujući se druge krajnosti, otišli su u suprotnu krajnost, a to je zanijekali Allahova tabarke, vata'ala, svojstva. I tako je u drugim pitanjima i etikada mi navodimo ovo samo kao primjer. Dakle, ehli sunnet wal džemaat, oni koji su na srednjem ispravnom umjerenom putu, oni su između ta dva puta. To jeste, zanijekali su sličnost bilo koga sa Allahom te bareke a drugo, potvrdili su Allahom te bareke svojstva kak, kakva su i došla, ne poredeći ih ni s kim, i na, ni sa čim od njegovih tabarek dala stvorenja. Velika fitna se desila u šestom i sedmom stoljeću po Hidžri, upravo kada se radilo na prevođenju grčke filozofije, kada su mnogi rasprave ušle među muslimane i kada su muslimani oslabili u veliku u svojoj vjeri, onda su došli, veliki musibet je došao, to su došli Tatari i Abbasijski hilafet su tada prekinuli, muslimani su bili na velikoj šteti i gubitku, a sve to pretjerivanjem u svojoj vjeri i slijedjenjem drugih. Što se tiče drugih mesela i drugih pitanja, kajda, vjerovanja i ubjeđenja, između ostalog možemo reći mnoge primjere od kojih je da neki danas kažu dovoljno je da čovjek izgovori la ilaha illallah i gotovo. Šta god radi, nema više obaveze. On je postao musliman i završan je s time. To je zastranjivanje čime? Nedotjerivanje, popuštanjem mu vjeri. A druga opet krajnost vidjet ćemo da ulazi u detalje. Dakle, pitaju čovjeka šta kažeš za ovo, šta kažeš za ono, dok, čovjek, dok čovjeka u fitnu kakvu ne, ne dovedu u njegovoj vjeri. Dakle, detalji detaljišu u pitanjima koja su složene prirode i koja zahtijevaju ljudsko ubjeđenje. Dakle, da li je čovjek toga ubjeđenja kada nešto radi, dakle, hoće se nužno čovjek dovesti na to stanje da nije u tevhidu, pored toga što priznaje sve od tevhida, što nije će sve od širka ubiti i osnovi i tako dalje. Dakle, teamuk, e, ulazak u detalje, u sitničavost, i isto tako ljude e, do, donositi sud o ljudima na osnovu onoga što su rekli. To se rekao, a to nužno znači to i to, znači izašao se iz vjeri. Dakle, jednostavno jasan i očit vid pretjerivanja. Kao što se recimo uzima veliko pravilo u islamu, ono je poznato, men la keferul kafir, vrlo kafir. Ko ne proglasi kafira nevjernikom, nevjernika nevjernikom i sam je nevjernik. To je jasno u pogledu onoga koji ja sam kafir, u, u, u čemu nema nikakve šube i sumnje. Doći, to se hoće povezati sa drugim pitanjima i meselama u kojima ima sumnjivi stvari u kojima ima stvari gdje čovjek uopšte nije toga ubjeđenja, ali zbog dotičnih situacija ne može izaći iz, iz dotične svoje realnosti u kojoj živi, kažu, eh, ako ga ne proglasiš kafirom, i ti si onda kafir, ne samo on, nego si i ti kafir zajedno sa njime. To je očit vid pretjerivanja. Ili kada se kaže da je sudstvo kao seđda, koja se čini. Vid ibadeta kao seđda koja se čini. Normalno da smo zaduženi šarijetom obavezni da ga prihvatimo i da Allah tebareke wa ta'ala nas duži da po njemu radimo i živimo i da ga primjenjujemo i tako dalje. Doći im, ako čovjek, kao što kaže Abdullah ibn Abbas radila onuma, sudac ako presudi po drugome zakonu zbog svojih strasti, kaže ne izlazi iz vjere, ako nije ubjeđenja toga, to jeste ako nije zanijekao vjeru, ne izlazi iz svoje vjere. Ako kažemo da je to, ta, ta vrsta sudstva, da je kao i seć da Allah te barake ta'ala u tome slučaju, kako smo izveli ovoga iz ibadeta nekome drugome. Drugim riječima, kako taj sudac nije zanijekao, kako nije kofor učinio. Dakle, hoćemo da kažemo, vraćamo se na Kur'an, na sunnet i na veliku ulemu, počeš od ashaba i dalje. Dakle, koji su objašnjavali pitanja tevhida, akide, a ne uzimati ovlaš, ne uzimati površno stvari i donositi sud o ljudima, što je očito pretjerivanje i zastranjivanje u vjeri i put ka, ka uništenju cijelih naroda. Što se tiče ibadeta, isto tako zastranjivanje u njima jeste jeste vid propasti. Vidjet ćemo neke da kada vide druge da su popustili ibadetima u dijelima, da ih izvode iz islama, proglašavaju nevjernicima, kao što je bio slučaj sa, sa Haridžijem. Gdje su pogriješili? Njihova greška je složena. Između ostalog i u, u akidi, u vjerovanju i u radu, u djelovanju. Šta su rekli? Kažu, djela su od imana. To je, tu su, to je tačno. Ali nije svako djelo pojedinačno od imana. Šta je razlika? kažemo dijela s od imana i dijelima se povećava iman dobrim djelima a lošim sve se smanjuje iman doćim nije svako pojedinačno djelo od imana drugim riječima ako ostavi to djelo ili ako pogriješi u njemu izgubi iman nije tako tu su pogriješili povezali stvari koje se ne mogu povezati i pogriješili i muslimane proglašavali nevjernicima i tako dalje. Druga krajnost, vidjet ćemo, to su bile murđije, koji su rekli, ne smeta šta god radio ti. Bitno je da kaže šahadet. Dakle, dijela ne smetaju kakva god radio, ili dobra, ili, ili loša, iman najvećeg griješnika je kao iman Džibrila, iman poslanika, sal, sal, ne smetaju ništa dijela, ni tu ću na iman. Iman svakoga je isti, to hoće da, da kažu. Zašto? Došli su sa šubhom, sa sumnjom, gdje kažu, jer ako kažemo da se smanjuje iman, onda je to sumnja, a ako je sumnja u imanu i vjerovanju, onda je to kufr, pa izlazimo iz toga, kažemo, ne smanjuje se, niti se povećava. Doći to je greška i suprotno delilima Kur'ana i sunneta. Dakle, došli su sa šubhom koja ih e, je upropastila i koja je i njih i druge koji su u tome slijedili na otvoreni put zavrude odvela. Ehli sunnet i u ovome pravcu i pogledu je vesat, je sredina, a to je, ehli sunnet kaže, iman se povećava i smanjuje i e, dijela ulaze u musemmel iman u naziv imana dobrim dijelima se povećava, a lošim smanjuje iman i to je etikad ehl sunneta wal džemata. Što se tiče muamelat, što se tiče odnosa među ljudima i pretjerivanje u tome, u tome pogledu, vidjet ćemo da su i tu ljudi otišli u dvije krajine Jedna krajnost je da su neki zabranili da su neki zabranili bilo šta što prelazi preko uobičajenih ljudskih potreba. I kažu, sve što uzmeš od Dunjaluka više od tvojih uobičajenih potreba, to je, kaže, udaljavanje od ahireta. Nije ispravno. Svedi sebe na, na jedan minimum. I to često se u to pozivaju skupine koje, koje su na te samofu, na sufizmu. Druga, druga krajnost opet koji su u odnosu prema Dunjaluku i ljudima uzeli skroz suprotan pravac. Dakle, uzeli sebi i dozvolili i ono što će ih zavesti. Dakle, od, od spominjanja Allah tabaraka wa ta'ala tako da jedna i druga krajnost otišli su u ekstremizam. Ekstremizam jedni u popuštanju, a drugi ekstremizam u, ekstremizam u u pretjerivanju. Dakle, ni jedno ni drugo nije, nije ispravno. I naćemo isto tako oni, dakle, koji, koji dozvoljavaju danas među ljudima kamate, dozvoljavaju bilo kakav vid, vid međusobnih ugovora, samo je bitno da ostvariš dobit da dobiješ dunjalu i tako dalje. Druga krajnost opet. Kod adeta isto tako čovjek može pretjerati. Ne bi nikada, recimo, ostavio svoj adet koji će mu biti na šteti i u dunjaluku, a pogotovo ako će biti na ako će biti u šteti u pogledu njegove vjere. Dakle, I to je od vidova pretjerivanje i Allah tabaraka wa ta'ala jedno i drugo prezire. U sahih muslimu stoji hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kome kaže od uh, Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu da je Allahov poslanik alaihi sallallahu alaihi rekao helekel mutenetti'un i to je rekao tri puta propali su oni koji sitni, koji su sitničavi, koji cjepidlači, tačno. O, oni koji su kapriciozni, koji se udubljuju i daleko idu u govoru. Ili isto tako odnosi se na one koji se upinju u govoru teškim riječima da ih drugi ne bi mogli razumjeti tako dalje da bi sebe na taj način uzdigli i to me slično inšallah komentar kraći ovoga hadisa će biti nakon akşam namaza zakum lahim subhanak Allahum i bihamdika šada la ilaha ila anta estagfiruka wa atubu ili bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina muhammed Bala Ali wa sahabi ajma'in thumma ma ba'd. Ostalo mi samo da spomenemo značenje hadisa Allahovog poslanika Ali sad salam koji bilje živaj muslim od uh, Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu da Allahov poslanik Ali sad salam rekao helekel mutanatti'un. Propali su oni koji sitničare, koji cijepidlače, koji pretjeruju na taj način što se zadubljuju u određene stvari i to je ponovio tri puta u značenju u značenju tumačenja ovoga hadisa islamski učenjaci spominju kao što je el-Hattabi da je el-Mutenetir onaj koji se zadubljuje u nešto sitničari s nečim tako dalje svako ko istražuje određena pitanja i ulazi istražuje do sitnica određena pitanja i ulazi u ono što ga se ne tiče i bavi se stvarima do kojih njegov razum i razum ljudi ne može doseći. Dakle, opterećuje se stvarima koje, koje ne podnosi i koje ne može jednostavno shvatiti niti ljudski umovi to dosežu. Drugi opet kažu da je takav sitničav koji i koji pretjeruje na taj način što u svome govoru prelazi granicu. Jedno što e, takav govori napetim govorom, to jeste iz dubine prsa kako bi izgledao što e, interesantnije ili, ili privlačnije za ljude, a isto tako to su oni koji pretjeruju i u govoru i u svojim dijelima. U to ulaze i oni koji istražuju u jeziku teške i rijetke riječi i upotrebljavaju određene konstrukcije u govoru koje su teške za shvatanje ljudima i naporne da ih razumiju. Tako da većinu takvog govora ljudi ne razumiju kao što je govor raznih filozofa i mnogih danas koji koji pretjeruju u svome govoru. Drugi opet kažu u to ulazi sve ono gdje šeitan gdje se šeitan upušta da ubacuje svoje vesvese. Dakle, sitničenje u, u svemu čovjek prihvati za vrata za šteku, podablja sam kaj ne znam da nije neko nečisto dohvati, od opet uzeta mi. I tako dalje. Dakle, sitničavost u bilo, čemu to u stvari osnova je toga od šeitana da dolazi i na taj način šeitan hoće čovjeka da da uništi, da, da bi čovjek stradao na takav način. Dakle, svak, svako sitničenje e, ili istraživanje koje izlazi iz zakona i propisa šerijeta ulazi u ovu zabranu i nagovješta da će takvi propasti i da će biti uništeni. I sve ovo što je rečeno i drugo slično ovome ulazi, dakle, ulazi u tu zabranu. Radilo se o sitničenju u ibadetima ili u ubjeđenjima raznim ili u govoru i nastupu prema ljudima i tako dalje. Sve to ulazi u ovu oblast. To je spominao Allah poslanik ali sada selam tri puta što ukazuje na e, ozbiljnost dakle takvog jednog postupka. Islam je prirodna vjera, to jeste vjera koja je bliska ljudskim E, dušama din vjera fitre i ništa u islamu nije određeno što čovjek ne može izvršiti što ne može učiniti ili ako je nešto mu nemoguće dati izlaz u takvoj situaciji ili zamjena ili olakšica i tako dalje. Dakle, u ovome treba da se iz ovoga treba da se shvati da ovaj šarijat upućuje na svako dobro i da Allah poslanik ali sad selam nije ostavio ni jedno dobro da nas na njega nije podstakao da ga činimo niti je ostavio jedno zlo a da ga a da nas na njega nije upozorio i vidjet ćemo u stvari da većina onih koji su zalutali, koji su stradali su u stvari oni koji su zastranili u svojoj vjeri na bilo koji način, ili popuštanjem, ili, ili pretjerivanjem, tako da su se zadovoljili onim što je došlo u Kitabu, u sunetu Resula, sallallahu sallam, to je bilo sasvim dovoljno da to je bilo sasvim dovoljno da dobije Allahu te bareke ve taala milost njegovo zadovoljstvo iskreno radeći ispravno u ime njega uzvišenog Allah uzvišeni kaže evolem jekfihim zar im nije dovoljno enna enzelna alejka al kitabe jutla alejhim to što im mi objavljujemo knjigu koja im se uči inne fi dalike le rahmeten u zikra i qavmi ju'minun zaista je u tome milost i opomena narodu koji vjeruje u 51. ajetu sure Ankebut Allah tebareka ta'ala kaže. Dakle, u tome nam je velika pouka da se držimo vesata, da se držimo srednjeg ispravnog puta, da se ne povodimo za riječima bilo koga koji izlaze iz onoga što je meluf, što je poznato, što je priznato, što je utemeljeno ovim šerijatom, nikakve izjave, nikakve fetve koji su u stvari e, koji su rijetke i izlaze iz onog okvira džumhura, dakle velike većine islamskih učenjaka, posebno one koje se tiču temelja vjere, posebno one koje se tiču dakle e, pitanja e, odnosa prema muslimanima međusobnog rada i saradnje i tako dalje da nam Allah te baraka wa ta'ala olakša i pomogne to je put. Zakum Allah, subhanahu wa ta'ala, šadu la ilaha ila ente, استغفرك واتوب اليك